Մարտակերտում արմատնոթում անոթաչու թրջող սարքերի գրթական աշխատանոցի բացումը մեկնարկել է սաների փափուրի պարով։ Աշխատանոցը բացվել է Մարտակերտի քույր քաղաքի, ֆրանսիական սարսելի եւ տեղի հայ համայնքի միջոցներով։ Այստեղ կարող են սովորել 14 տարեկանից բարձր տղաներն ու աղջիկները։ Մանրամասնում է արմատ ինժեներական լաբորատորիաների ներդրման ծրագրի ղեկավար Սեդրակ Վարդանյանը։ Սա արմատ ինժեներական լաբորատորիաների ծրագրի ավելի զարգացման բարձր փուլն է, եթե արմատը բոլոր դպրոցներում լինելու, սա լինելու է բոլոր քաղաքներում, եւ այստեղ կարող են հաճախել եւ Մարտակերտ քաղաքի եւ Մարտակերտի շրջանի գյուղերի դպրոցականները, որոնք կունենան այդ համապատասխան գիտելիքները։ Որպես կանոն 1 տարվա դասընթաց է լինելու, 1 տարվա ընթացքում երեխաները սովորելու են եւ թռիչքներ կառավարել եւ տեսական գիտելիքներ են ստանալու ատեսաների վերաբերյալ եւ պատրաստելու են, ինչպես նաեւ իրականացնել ատեսաների տեխնիկական սպասարկում։ Այստեղ իհարկե միայն տղաներին չի չէ աշխատանոցը նախատեսված եւ տղաներ եւ աղջիկներ կարող են հաճախել եւ այդ տղաները, որոնք որ արդեն դասընթացը կանցնեն եւ կստանան համապասան գիտելիքներ, իրանք արդեն երբ որ կգնան ժամկետային ծառայության, արդեն իրաց գիտելիքները կօգտագործեն բանակում եւ կծառայեն համապատասխան զորատեսակներով։ Արմատ ծրագրի իրագործումը հատկապես հետպատերազմյան շրջանում կարևոր ու նշանակալի իրադարձություն է, ասում է Արցախի պետական նախարարի խորհրդական Արտակ Բեգլարյանը։ Նա Արմատ ծրագրի մեծ ջատագովներից է։ Մեր կարիքները, մեր հնարավորությունները շատ-շատ ավելի մեծ են եւ արդեն պարոն Չոբանյանի հետ քննարկել ենք, որ հաջորդ տարի կառավարության աջակցությամբ եւ տարբեր հովանավորների ընդգրկմամբ Արցախում պետք է շատ արագ ընդլայնել արմատի աշխարհագրությունը եւ արմատում ընդգրկված երեխաների քանակը։ Սա մեծ հնարավորություն է, որի մասին բոլորս երազում ենք, որի հնարավորությունները բոլորս այդքան էլ լավ չենք պատկերացնում։ Եվ ես համոզված եմ, որ այդ թվում այս արմատում, Մարտակերտում ստաց ստացած գիտելիքներն ու կարողությունները տարիներ անց երեխաները կիրառելու են տարբեր ոլորտներում եւ անվտանգության, եւ տնտեսության, եւ կրթության, եւ կյանքի բոլոր ոլորտներում։ Եվ սա ուղղակի հիմքն է դառնալու մեր երեխաների հետագա զարգացման, գիտնականներ դառնալու, տնտեսության մեջ պահանջված մասնագետներ դառնալու եւ անվտանգության ոլորտում նորանոր կարևոր ներդրումներ եւ լուծումներ իրագործելու համար։ Միջոցառմանը ներկա կրթության գիտության Գյուղատնտեսության, մշակույթի եւ սպորտի նախարար Անահիտ Հակոբյանը շնորհավորանքի եւ շնորհակալական խոսք է հղել արմատնոտում ծրագրի կազմակերպիչներին ու աջակիցներին։ Հուսանք, որ մենք մեր հայրենիքը կկարողանանք պահպանել ու նմանատիպ լաբորատորիաները կլինեն այն հիմնակարը, որով կկարողանանք մենք կունենալ այնպիսի սերունդ, ով կարողունակ կլինի պաշտպանել ու պահպանել մեր Արցախ աշխարհը։ Հաջողություն մեր ապագա սերնդին այդ հարցում։ Արմատնոթում անօթաչու թրջող սարքերի կրթական աշխատանոցի բացմանը ներկա էր նաև տարածքային կառավարման եւ յենթակառուցվածքների նախարար Հայկ Խանոմյանը, Մարտակերտի վարչակազմի ղեկավարն ու պաշտոնատար Այլանդզինգ Անիա Բաղյան, Արցախ լրատվական։